Da. Ljudi, hvala kad ste došli. Još jedan gigoskop. U ovom mjestu radimo nekoliko predavanja. prošli, prošli utorak sam ja govorio o... u stvari, ovaj mjesec smo nazvali male tajne hakerske ili tajne hakerdoma. Ja sam prošli put govorio znači, o slobodnom softveru, inovacijama pokreta slobodnog softvera a danas će e, Dobica govoriti o starim tehnologijama u novom ruku. Sljedeći utorak će Ako govoriti kako to da smo superiorne tehnologije gubili obavezno po putu i kako su list mašine ili list programski jezik se pojavili relativno rano u povijesti, pa smo sve te stvari pogubili po putu i sad pomalo prema njima idemo i on kaže jednu stvar koju će reći i da kako je to super stvar i onda zadnji utorak u mjesecu a znači ćemo raditi neku diskusiju o tajnama hakerdoma. Prošli mjesec smo na Gigoskopu radili, a, šta smo radili temu kao prošli mjesec? Igre, a, video igre, a pretprošli smo radili seksi pornografiju. A, znači evo za kraj šta je stvar Gigoskop? Gigoskop je program u kojem nekako bavimo se temom što bi to sve bio scope of geek ili što bi bio sve opseg geek kulture ili uopće pojma geek. Evo sad ti novice. danas, stare tehnologije u novom ruku. Onaj, nadam se da snima. Ok. Um, zašto vam ovo uopće pričam? Ova tema je počela kao moja ideja da vam kažem zašto sam uopće napravio Iris sloge, o kojem ćemo pričati malo kasnije, ali zapravo mnogo ljepše ga opisuje ovaj komadić blog posta u kojem zapravo čovjek priča o tome kako svaka nova tehnologija je zapravo neka stara tehnologija u novom ruku, a i je kao takav server, RSS feed agregator svakako čuda i zapravo je vrlo jednostavan način da okupimo neke informacije koje su nam zanimljive na jednom mjestu i to će nam otprilike biti tema cijele naše rasprave. Naša rasprava bi zapravo, ja se nadam, trebala odgovoriti na ova neka pitanja koja su dolje na strani. Pa ako morate o nečemu razmišljati dok ja pričam i razmišljati ovako, šta biste željeli vidjeti, kako želite da se vaše informacije skupe na jednom mjestu, da li uopće još uvijek slušamo MP3-eve, da li gledamo samo videe, kako se uopće nosimo sa svim tim informacijama, koje zapravo, ako postoji jedna stvar koja je specifična za ovaj trenutak u razvoju interneta, je to da su informacije počele napadati nas. Napokon smo osim maila, koji je bio jako dobar push mehanizam da dobijemo neki tekst, dobili i način da počnemo dobivati i neke slike, postove, RSS-om, vide, svakako čuda, MP3-e u podcastima. I zapravo na neki način nas to naravno zatrpava ogromno količinom informacije, moramo se nekako nositi s njima, a s druge strane nam je toliko korisno da se ne možemo zapravo odreći toga, zapravo smo navučeni. To je ono kad nemamo internet ispričavam se svoj GPS nema. Uh, šta točno radite sa svojim MP3-cama kad ih poslušate na MP3 playeru, zašto vaš player na računalu ne zna da ste taj MP3 poslušali do pola i zašto ga ne možete ovdje na kompjuteru poslušati ostatak, šta nam točno tu sve fali, nažalost nema AC, inače bismo mogli ući u prinuli su male tehničke detalje raznih raznih tehnologija, pa onda nećemo. E, možemo pričati o tome zašto je Twitter cool. Tu bi nam Marci mogu nešto reći, da bi ja sam Twitter najbolji zvijezda živi nikad. Navodno u SMS. a To je ovo jedna to ideja. S obzirom Marci vjerojatno ne koristi SMS a na ništa. Mogu ja postaviti nešto? <laughs> Da pače, imat ćeš mnogo vremena. E, probat ćemo pogledati također da li nam se zapravo mail preselio u oblak. To jest koji od podataka koje svakodnevno koristimo ili želimo čitati nam zapravo dolazi iz tog nekog našeg oblaka informacija iz kojeg mi pokušavamo saznati sve o svijetu što nas zanima. Možemo naravno u tom trenutku spomenuti onaj prekrasan Google video koji kaže da će svijet svima biti točno onakav kakav želi da bude, površan i, <laughs> i bezvezan, što se većina ljudi zanima zapravo upravo za to i da zapravo kao takav internet uopće ne kulture ili ko zna čega. E, gdje uopće držite vaše podatke, to je nešto što je meni zanimljivo pitanje vama, da li držite dokumente na svom disku, da li držite negdje na internetu, gdje, zašto, kako vam to funkcionira, da to uopće radi. E, da li mislite da je popis ljudi koji imate u telefonskom imeniku, u mobitelu, nešto drugo od ljudi kojima šaljete meni? Ako da, zašto da, ako ne, zašto ako imate, mislim da niko nema ovaj neki mobitel koji sinhronizira sa, sa tipa audio, adresarom. Ja, to radi, Ja znam ljude koji... Ja isto znam ljude koji imaju, ali nikad nisam s njima razgovarao o tome. Meni je to sasvim drugi krug ljudi koji su ovdje i koji su tamo, kako uopće mogu to sinhronizirati međusobno. Uglavnom radi neka E, pitanje je da li to rade korisnici kojima to zapravo funkcionira, jer im je netko napravio rješenje koje zapravo radi, jer možda bih i ja to radio da postoji neki <laughs> relativno jednostavan ili način da to napravi. Mm. Ja recimo kapirao svoj mobitel i onda ga grepam na računom, što nije da e, Koliko zapravo integracije želimo? E, nisam napisao na Wikiju, možemo pričati o Friends Friendsfeed je krasni servis na kojima možete dovući sve sve zapravo trzajeve vaših prijatelja. <laughs> Gdje god da oni imaju account na YouTube-u, na Flickeru, na Deliciousu, svugdje negdje blogove, svima tamo, možete ih sve skupa dobiti na jednu stranu. Da li je to zapravo ono što želimo? Ja sam se zapravo, kad sam prvi put vidio Friends, sam se malo prepao. To onako, cija više nema nikakav posao, samo internetu referenciji i zna sve o njih. Pa da li je to ok ili nije. E, uzmimo u obzir da smo otprilike tu negdje svi iste generacije. Mlađi ljudi, da ste svi vi ista generacija, <laughs> pa onda možda vi kao mlađi ljudi funkcionirate više kao moji studenti koji su još mlađi, kojima me zapravo sve jedno. Oni nemaju nikakav problem s time da je nešto na webu, da je to sasvim normalno. I na kraju, kad nas to sve skupa zatrpa, kako uopće možemo to filtrirati? Moj omiljeni primjer je kako mogu filtrirati marce u ovaj Kako ih možeš imaš. imaš ih previše. neka komanda za privatno slanje poruke, se mi naravno krivo otipkao i ta poruka je otišla u javnost i deset godina kasnije smo ga ponovno počeo koristiti u razmjene Međutim, uh, falio mi je, falio mi je mogućnost da se prisjetim nečega. Sad ćete vi reći da, da, jer klijenti imaju logove, mogu ispremiti na diski, ali da, da, ali zapravo htio sam ih moći vidjeti na webu i pretražiti. I onda sam zapravo napravio jedan jednu jako staru tehnologiju koja postoji od doba od kad postoji IRC, a to je zapravo IRC bot. To je korisnik koji zapravo nije korisnik i zove se Ana. Možemo gledati video kasnije, zbog čega se zove Ana. E, koji zapravo sjedi na kanalu, sluša sve što se na kanalu priča i radi od toga arhiv. I to je meni bilo beskreno korisno. A onda smo i naravno pretražili arhivu koju možete pretražiti ili na webu ili tako da šaljete botu poruku sa nekom riječi, on ono da sve, sve poruke u kojima se ta riječ spominje. Međutim, onda smo zaključili vrlo vjerojatno od Marcovog utjecanje koji smatra da je tagirano nešto što mora imati svaki mogući servis na svemiru, pa tako i IRC, da zapravo ako uvedemo jednostavnu nomenklaturu, da iza, ako iza riječi stavimo dva sleša, što je dovoljno slično HTTP url da naši prsti zapravo znaju šta treba pitati, da možemo dobiti nešto tipa ovoga. To je zapravo jako velik tag cloud. Svi znamo šta je tag cloud. Tag cloud su u tom trenutku bili cool, pa mi moramo imati svoj. E, što zapravo znači da je netko pa je, jedno. Koga? Rekao jedno. Ne, samo stavi miš da mi skoči ovo. Aha. Bilo gore. Kužim, kužim, samo ne primi To znači da je neko 33 puta napisao u Ircu Linux cross kroz. To je zapravo način da netko kaže ova poruka je bitna i na neki način se odnosi na Linux. Dakle, ovo su stvarno poruke Nažalost, nigdje ne piše ukupan broj koliko ima tabela, mogu bi se pogledati u bazi, ali ovo ovaj je zapravo način da na neki način ostavimo trag dublji nego što bismo mogli samo da moramo to sve skupo pretraživati, pretraživati srčan. Pa, hmm. ne <laughs> Nisam vam krivi. Ovaj, arhiva kao arhiva inače izgleda bez veze, Ima ljude, ima neke poruke. I onda smo naravno rekli, dobro, dobro, to ipak mi moramo biti malo više cool nego bilo ko drugi. I onda smo čak 2006. imali podršku za Twitter. Naime, e, Irc od uvijek iz čega slijedi da je to zapravo opet onaj link prema tome kako zapravo stare tehnologije izmišljamo novo, ponovo i ponovo. Ima komandu kroz mi, koja se drugačije prikazuje u klijentu i koja zapravo služi da izrazite neko svoje mišljenje kao da ga govorite iz prvog lica. Obično se koristi tako da napišete mi pa onda nešto, nešto kao da ste rekli. E, ja sam rekao kako je to zgodno, pa to je zapravo ono isto što bih ja htio da mi izađe na Twitter i stvarno možete u Loviru reći svoj Twitter account i onda svaki puta kad kažete mi na kanalu, on pošalje tu poruku na Twitter. I vjerovatno ja sam dobio nekoliko followera na Twitteru koji čitaju te poruke koje naravno nemaju apsolutno nikakvog smisla bez okolnog <laughs> konteksta razmjene vještina. ti ljudi su našli neki interes u tome. Jesi siguran da to bez nekih Ne, ne, ne, pravi živi ljudi, stvarno znam. E, tadove sam već rekao i ono što je možda bilo još zabavno dodati je da ako postoji jedna stvar koja se zapravo promijenila u internetu od doba kada nam je mail bio glavno, glavni način komunikacije, onda je to RSS. RSS je fantastičan zato što zapravo stavlja ljude koji stvaraju informacije i ljude koji konzumiraju informacije na prave strane i zapravo omogućava da na dovoljno jednostavan način kažemo ja se interesiram o ovoj temi, to je zapravo subscribe se na RSS feed, i da kažem više me to ne zanima, odsubscribe se s RSS feeda. To zato dakle mogu napraviti ja, mogu kontrolirati da li hoću čitati te poruke i koliko ih hoću ako mislite da, da to zvuči previše jednostavno, usporedite to sa mailing listama, gdje svaki mailing list software ima malo drugačiji način na koji se subscribe-ate i odsubscribe i na kraju napravite filter koji ne message baca negdje u, u neki folder koji ne čitate umjesto da zapravo se odsubscribe i zato je zapravo RSS feed dobar. On omogućava stavlja kontrolu nad, tom, količinom informacija koja nam dolazi u ruke korisnika. Pa je tako naravno je slogan da moraju imati neku podršku za RSS feedove. E, prvo je dobio podršku za, za isporuku sadržaja u obliku RSS feeda, što mi zapravo koristimo na, na našem blogu. ćemo to pogledati. To su zapravo ova dva dijela, to je zapravo RSS feeder predan u biti, mogu vam pokazivati tablu i tako, ali vjerujte mi ne. Dakle, možemo dobiti neku količinu najčešće spominjanih tablova u nekom obliku koji možemo onda poslije povući negdje drugdje, u ovom slučaju naš wiki, ali u principu bilo šta što, što može konzumirati RSS feeder. I drugi feature koji je vrlo teško bio usvojen, nakon duge rasprave, moja ideja je bila, ako već imamo arhivu na webu, zašto ne mogu napraviti RSS feed od njega? I onda smo imali dugu raspravu i zaključili da možda ne želimo baš toliko jednostavno dati svima <laughs> mogućnost da zapravo povlače podatke. I onda se da napravio jedan kompromis, a to je ako već neko tagira u poruku, onda ajde dobro. Ona je toliko bitna da je smije povući. Tako da jedino što sad imamo je zapravo poruke sa talovima ja mislim da RSS kao mehanizam prenošenja podataka zapravo funkcionira. I vrlo rado bih napravio RSS feed e, cijele arhive, to je da se zapravo rasprava na, na vlogeru može čitati u obliku RSS feeda. Sad tu možemo ući u razne razne rasprave, kao na primjer da vjerojatno ne želimo imati svaku porukicu kao jednu poruku u RSS feedu, nego želimo to ne svakih pola sata, svaki sat. Možda moramo na neki način napraviti neke teme koje želimo dobivati u jednom komadu. I to je također zanimljiva rasprava o kojoj također možemo pričati, ako nas to zanima. Međutim, zapravo nisam to napravio zato što su razmjenjivači rekli mi ne želimo reći speedove za to. Tako da ne. nema. E, ovo je možda dobar trenutak Da, da, pardon, preskočio sam. Ovo je... Ovo je popis feedova koje, koje Ingrid Logger prati. Kako smo došli do toga? Shvatili smo da naš prekrasan Liki ima change changelog koji može listi promjena, koji može isporučivati u RSS feedu i da bi nam zapravo bilo silno zgodno kad smo već na kanalu razvijeli rješina da vidimo da je netko izeditirao neku stranicu na wiki. I onda naravno kad je to već se feed, onda to može biti bilo šta. To može biti Marcelovi odabrani članci iz Google Readera, moji odabrani članci iz Rebloga koji na neki, na neki način zapravo imaju veze s razmjenom vještina koji želim podijeliti s razmjenjivačima. I zapravo e, to je zanimljivo kako možemo, recimo ja imam na Deliciousu, imam poseban tag koji se zove razmjena vještina. Nirc Logger je zapravo prijavljen da prati RSS feed koji ima razmjena vještina sa mog delicious. Dakle, kad ja želim nekom razmjenjivaču skrenut pažnju na neki link, ono što je dobro da, napravim je da ga zapravo dodam u delicious. To bi ja i tako i tako napravio jer svoje linkove držim na deliciousu i da mu samo dodam tad razmjena vještina. Ono što će se dalje automatski desiti je da će se taj tag zapravo pojaviti na Edit kanalu u sljedećih 30 sekundi i onda se ja mogu ili uključiti iza njega i napisati još neki komentar ili ne moram. Ali zapravo mi omogućava da na jednom mjestu nekako kažem ovaj, ovaj sadržaj je bitan za mene, a da ne moram sad to poslije copy paste negdje lijevo desno što god. I zapravo time se približavamo one mojoj temi kako zapravo da da jednostavnije nekako em objedinimo to da ne moramo istu stvar raditi na sto mjesta, em da nekako uspijevamo se nositi sa svim tim podacima. tjej som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en boll. malo, možda četvrtinu od vas zapravo živi na Meglu. Na čemu živite vi koji ne, ne, ne odvajate Meglu prvo jutro? Ja Dobro, šta otvarate u koristiš računalo? Pa pa- dobro, čekaj, spojiš ovaj, se na Messenger i spojiš se na razmjenu, to je... Bar ja se spojim na sve, dajme reći, ono... Messaging kanale na kojima jesam. Dobro, i onda zapravo imaš... E, I onda zapravo moraš fragmentirati svoju pažnju na... Zapravo bi to sve trebao dati pa u nekakav student radi raditi iz svoga, ali čak i gledajte za prvi. A mislim, veliki problem je da neki od tih medija su zapravo mm, suštinski su različiti. Kad pošaljemo mail, mi zapravo ne očekivamo da će ga čovjek pročitati odmah. Mi nekako imamo onu premisu da je to storied format mehanizam i da će mu trebati neko vrijeme i ne očekujemo da će se čovjek javiti u sljedeće 3 sekunde, iako se to dešava. Ali kad napišemo recimo poruku na, na kanalu razmjene vještina, onda ako je čovjek tamo, očekujemo da ćemo vidjeti odgovor odmah. Što naravno opet nije ja recimo stalno na kanalu razmjene vještina jer imam bota koji sjedi tamo da propusti poruke, ali zapravo ne gledam stalno u njega i meni je, meni je instant kao takav preveliki distraction. Ja sam se godinama borio da prestanem zvati telefon, jer mi je i to jer je mail <laughs> za Mars. Onako stoji tamo i čeka da ja odgovorim za njega. Tako da ti se zapravo divi, ja ne bi mogao. Mislim, mogu točka. <laughs> ne funkcionira. A dobro, to je isto, ja sam samo prirodne stvari, mislim, tako, kad da su da, da ti napiše nešto e, ono, opis šta pa ćeš skinuti ili jednostavno skine? Ne, skinu sve. A dobro, svako ne želim skinuti pa je pogriža pa idemo i video blokira se ovdje disku. Onda nemaš sve tri pinte. <laughs> stvari ne zanimaju, ne zanimaju samo novi. Mislim, istina, da, trebalo mi jedno skoro godinu dana da dođem do trenutka kad sam pomislio da bi možda samo novi biti, biti šanitima. Ali, ali sada, sada ih opet gledam. Zapravo, na neki način meni je NSS, video podcast i audio podcasti su mi zapravo zamijenili radio i televiziju. I samim time što nisu, ono, ne, ne prisiljavaju me da u neko određeno vrijeme gledam nešto, su mi zapravo bitno, bitno bolji. A pa to je, a meni, ako nije u to i to vrijeme, recimo, nisam pogledao većinu a bude, a kad da će biti to i to vrijeme, jednostavno, ono, ga, a, to sam opet, ja, imam problem, da ne nađem, tipa ako jedan dan nađem vrijeme pronatražiti vrijeme od sat ili dva da poslušam Bacon. Ali to... Zato, zato sam zapravo prilično sretan, zato što mi je trenutni load podcasta mi je dovoljno malo da ne moram slušati podcaste više od sat ili dva, a istovremeno za to vrijeme mogu čitati vlogove ili nešto. Tako da je zapravo multitasking, prestrašno. Uh, jel koristite mail negdje u oblaku ili tipa mail, na ili... Ja prebacujem sve na Gmail, sve više i više. Zato što mail koji imamo na našem serveru se uopće ne prenosi sa spamom. Znači, M propušta sve spamove, M spam assassin ubija sve drugo. Ono, tako da nas, naš server je spam ubio I to ono, big time. većinu nas niče sa, sa mailova, tipa mi dva ili koji već imamo na serveru, zbog količine ono, mailova, nego i spam assessment, znači software koji bi se trebao pobrinuti da nam makne spamove iz naših inboxa, toliko ono guši kompletan server, da je server gotovo neupotrebljiv, da je to u stvari trenutno najveći problem. Znači server, ostali servisi su u kurču zato što ono, spam assessment radi sranja, a useri maila nemaju ono dobar servis, znači ne dobiju uh, inboxe koji su lišeni od ono, spema, a Google Mail ono, savršeno to ono, znači, jedan spam. your page. Šta? Refill your e. A podaci, tipa kad napravite seminar za fax, jel ga šaljete mailom, jel ga ostavite negdje na mreži, ako da, gdje, in the end of, es print, i onda u tom smislu strukturirano. Sama stranica nije ono, i, i ne idu podaci u, u bazu kao strukturirano, ali iz te perspektive me nije i to sve je ok. Da, tako, tu bi ja rekao da je strukturirano, ono, kao što bi to stavio na bilo koji mjesto. I... I još jedna stvar, ja bi svoje podatke bez greda, to sam ono služio stavio na neki plan i, i platio bi povijest promjena svakog fara. Znači kad bi imao takvu neku uslugu, znači da imam kao što je za kod, kao što je source control za kod, da mi neko to ponudi za podatke, ja mislim da bi prešao na to. Ne, ne, ne, ne, ne, ono čem ja pričam je da bih htio da, da ti podaci budu kod nekog ko mi na, nekom, na nekoj razini kod, garantira pa Otvori Gmail account na pa razmišlja se, ne, ne, ono što bi volio napraviti je, ono što, ono što bi volio da mi neko to ponudi kao servis, fora da su se potrudili da, da, da, da skombiniraju storage, da skombiniraju source kontrolu, to je version kontrolu i da je to vezano uz klasične fajlove, a ne... Znači da čuo sam da nekoliko takvih servisa, oni otišli ciljaju na to da budu online backup. Da, da. I onda, ti instaliraš To mi je, to mi je okej tako to i zamišljam. Znači ne zamišljam to da tim podacima pristupam preko weba ili preko mreže, nego jednostavno da mi je to backup. Znači ja dođem i kažem sinkaj mi i tamo su stvari koje ja ono, smatram da su mi bitne za... Ono, da, dobro, ja to radim. Ja tako koristim servisa. Kuži, ja sinkam podatke iz svog laptopa ja tako ja tak radim backup na drugi hard disk, ali ovo mi se čini ok, da imam to kao servisno ne Znači zapravo smo još uvijek na, u fazi teorije. Da, mogli bismo, kad smo imali lječni servis, ali saksi, ali ali. I, I možda najzanimljivije šta vam zapravo smeta, s kojim podacima, čega imate previše, da li vas zatrpava mail, da li vas zatrpava, kada se svidio nešto treće, na, na, na što vam da mi neko ponudi software koji to rješava. Znači ja jednostavno, kad skužim da postoji neki bloating... Čekaj, ti koristiš Friendsfeed, pa kao da ne možeš izgovoriti tu Ne, ne, mogu, mogu, zato što Friendsfeed ja vidim, znači, ono što se me ti pita je za sve podatke. Znači Friendsfeed je servis koji mi otprilike rješava sve, sa ovaj RSS flow. Mhm. Znači sve što se tiče RSS feedova. I u tom smislu ono što bi ja volio da je moje centralno mjesto je Google Reader, zato što on po meni ima najbolji user interface. Znači, friend feed nije pušiona, zato što moram Dobro, više... feed-a možeš izvući za koji koristiti. Koji su katastrofa. Znači, friend feed, najveća greška friend a trenutno je da imaju RSS feed export koji je katastrofa. Recimo, kod njih RSS feed u title piše tipa Dobrica je postao Twitter, Dobrica je postao blog, Dobrica je šerao nešto na svom redu. I onda ti u principu ako si ti šerao veći broj stvari, u title mi piše Dobica je šerao nešto, Dobica je šerao nešto, Dobica je šerao nešto. Ono što bi ja volio vidjeti je što si ti twitterao, šta si ti šerao, znači i mislim da su oni to namjerno napravili. Znači, Dobro, da te zadrže na njihovoj stranici. Ok, ali ne zanima me friends feed e, kao takav, nego me zanima da li, da li bi da li imaš potrebu objediniti svoje podatke na jednom mjestu, jer ako da, koje? mogućnosti po kojem kriteriju, da li želiš objediniti ono što ti nije važno vidjeti odmah. Ja Friendsfeed koristim tako. Ja zapravo sve što ne čitam Friendsfeed u RSS Reader zato što je RSS reader meni... Um, mi je previše spam za RSS reader. Friendsfeed čitam kao novinu. stvari koja meni užasno fali je da kažem bilo kojem search engine a, ovo je moja lista stvari koje ja pregledavam, njima zadaj najviši mogući ono, ponder i onda idi do neke dubine i daj mi rezultat, znači recimo ovo su sajtovi koje ja pregledavam, odi u dubinu četiri linkova i u svakom mu smanji ponder i kad tražim, prvo mi traži sve iz tog oblaka ne, ne, pa ono, isti dan kad su to napravio sam se prijavio i pokušao sam to napraviti i ne može se i užasno sam nesretan oko toga. Imaju ono kasno srč, možemo dati neku odličnu. Možemo, možemo, dati, možemo dati listu, listu url sa novim redom i, i njih može biti recimo 20. E, I ono što ja nisam htio je sad izabrati iz tih cijelih šema koje ja imam, 20, iz koje ću raditi, zato što mi se onda čuo da moram napraviti nemam pojma šta. Ono što bi ja volio, da mu ja kažem, ok, ja sam, znači moj shared items koje sam ja, znači postoje koje sam ja našao zanimljivim se nalaze ovdje, ti pokupi koji su to url i napravi neki oblak u dubinu. Znači pokupi sve linkove sa tih sajtova i sa, za svaki novi ono, krug daj mu manji ponder. I onda kad mi daš rezultate, kad ja imam full text search, daj mi s obzirom na to. Znači na sajtu na kojem sam našao nešto zanimljivo, ako po ključnoj riječi nađeš nešto, daj mi taj sajt kao prvi, a ako nađeš nešto po tom kriteriju... On me pratio pa ono... Ali već treći put objašnjavaš. Ja sam, ja sam to riješio koje na taj način i nakon toga sam... Da, se dopalo. I don't are welcome. najjednostavniji mogući, najdublji u stvari tip. Ali dobar primjer kako to funkcionira i zašto to nije ono. Pa meni da iskreno nije sam je super i, i mogu bih imati, ali se raspada. I to je stvari sad velika tema da ljudi počnu misliti o ovoj infrastrukturi, a ovi ne mogu uopće handlat, ono, je Ali znači kako to izgleda? Imaš, evo, zadnji moj je letterboard, how much Twitter sucks, i sam ja rekao kako je to, ono, koji sam ja problem Ali stvar, zašto Twitter funkcionira? Zato što možeš to dobiti na SMS i možeš poslati s SMS-om. Čekaj, to je besplatno u je utoliko, da postoji, znači može dobiti 200, znači Twitter plaća 250 SMS-ova tjedno za, za bilo koga u Hrvatskoj. Znači ti imaš limit od 250 SMS-ova koje možeš dobiti od Twittera. Ako pređeš to tjedno, onda Twitter više neće slati. Na 200 će ti poslati do 200, koji kurac ili šta god već. A znaš Twitter Da. Čije? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, samo direct messages. Ja sam stavio da mi samo direct messages zato što mi to onda besplatan SMS za ljudi koji isto isto napravili. E sad, znači, ima, to je jedna stvar da, da koristi SMS. Ali to nije Twitter. Mislim, to, to, je, to je lijepi vrk rano da dobiješ SMS-a. A ne, ne, ne, ajde ljudi pustite me da vam kažem u 3 minute i onda možemo dalje govoriti. Znači ja mislim da Twitter nije nešto što ti, nego Twitter je gomila use case scenarija, ja ću vam ispričati nekoliko. Znači jedna je da radi sa SMS-om, tamo malo. Druga je da je 140 znakova genijalan format, znači tjerate, mene je to kao i SMS, znači ja sam mrzim SMS zato što mrzim kuckat po mobitelu, mrzim i dalje i neću nikad želit ni volit kuckat SMS-u, ali format 140 karaktera me je natjerala da promislim ponovno aorist, da promislim ponovno gramatiku, znači da moraš ono, nekako e, fakat svoju misl staviti u 140 karaktera, to je genijalna vježba za izraziti. Ono, i, i, ono što sam ja više puta ljudima govorio nemojte stavljati, znači ako se unsubscribe od vas ako stavite jednu misao kroz nekoliko Twittera. Znači ono, jedna misla, jedna jedna. No, ali ti me ono doslovce kreće prvo nakavavanje jezika, onda mislim... Aj, aj, pusti mi Ne, ne, znači, šta ti treba Ja mislim da je 160, znači to je, to je znači čisto u ovoj varijanti kako da možeš koristiti. Ljudi ga koriste, recimo, jedna od mogućih ono varijanti je da dođeš i da se oko nekog akaunta skupiš. Ima, ima nekoliko gradova koji recimo koriste to za promet. Zamislite da ima ZG promet, Twitter, i da vi možete svaki put reći et ZG promet i pošaljete gužve na, nema na ili šta god. I onda u principu ljudi se okupe oko neke teme i na taj način da koriste. Ali ne priznajte, iznajemti ni jedan primjer koji nije stvarno nama koristan. Prema tome, taj ZG promet ne priznajem zato što ne postoji za Zagreb. Aha, pa šta mi, ajde nemojte mi niš priznat nikad, pustite me dve ne, minute, ne, hoće mi niš priznat, ono je meni to sasvim okej. Ne, ne, ne, neću nikog uvjeriti. Ja želim da ti ovdje uvjeriš da je Twitter nama korist. Ne, okej, ja nikoga ne želim uvjeriti, znači kogod želi biti uvjeren, neka me ne sluša. Znači ja ću vam reći... Ne, ne, ne, ne, ja ću još dve minute. Znači jedna stvar ja recimo u Beogradu za ekipu od, od moje djevojke, to funkcionira na foru da je to kao servis na kojem oni a, se dogovaraju gdje će izaći van. I to super funkcionira. Znači oni dođu gdje se idu danas van i onda ljudi pošalju gdje idu i vrlo često funkcionira na foru a, u plastiku je ono u kurcu varijanta, ono ja odlazim i onda neko kaže e ovdje je okay, i onda taj neko iz jednog kluba ode u drugi. Znači taj neki moment da da neka grupa ljudi, njih recimo ima 15 ili 20, se super snalaze oko razmjene ono, informacije koje su vezane uz večer ili, ili idemo na izlet i te Ali koriste, koriste SMS, da? Da. Isporuku Twittera sms za to. Da, da, ali ono zašto Twitter koriste u stvari za dispeč. za dispeć. Da, znači, a, svi su pretplaćeni jedni SMS broadcast. Točno, SMS broadcast, znači poslije se samo svoj update i svi će ga dobiti. To je ono, to je jedna E sad, ono što nisam vidio, i to je zadnji ono, pol minuta ili minutu, a što bi ja volio vidjeti je, da se počne, a, da se naprave Twitter akanti koji nisu vezani uz a, ljude, nego su vezani recimo uz prostor. Znači da imaš prostor, znači da imaš Twitter mama. I onda će ti mama program ići, ti se pretplatiš na Twitter mame i dobit ćeš program na SMS kad god se nešto događa i moći ćeš na neki način ono, sudjelovati u nekim kratkim raspravama po tom pitanju. Druga stvar koja je meni bila zanimljiva, a, znači otvoren je ono u tom smislu kanal. Što je točno ne uspječavate napraviš malu vidjeti? Ne, ne, ništa ne uspječavate. A druga stvar koja bi bila zanimljiva, poslije mogu odgovoriti, recimo pitanje ad hoc sporta. Znači da imamo, ne znam, na stativi u, na mimari, na stativi od rukometnog igrališta neki Twitter account i da se ja mogu na njega pretplatiti kad ja kažem na taj account ja želim danas igrati nogomet, da mi neki broj ljudi kaže ja isto i da mi možemo otići igrati nogomet u dva sata, a da ne moram sve živo na svijetu raditi tako da on imam četvrtkom u sedam, kod, nemam pojma, Čirinog sina za 100 kuna. Ono ja mi to bez veze, to mi više nije nogomet, nego mi ono Znači, ono što bi ja volio vidjeti da taj tip servisa ljudi koriste pametno, i da onda varijanta da li je account vezan uz čovjeka ili temu ili prostor je u principu samo na ljudima da se dogovore. Znači ono što bi ja također volio vidjeti je razvojna vještina Twitter i da onda mi možemo neke stvari shvatiti pa sad smo u picikapu i svi to dobro. E, ja sam sad gotov, možda imam svoje Nije Samo tehničko ograničenje, ti kažeš da imaš 250 poruka tjedno. Ako bi se to na ovaj način dogodilo, tipa da imaš za nogomet gdje je, ne znam, potencijalni 50-ak ljudi i za takvih recimo 5 mjeseci imaš 10. Ok, okay. ali mama je recimo veća količina ljudi, pa onda ako bi se to zaista razvilo na taj nekakav način, ti odjedanput imaš ogroman problem sa resursima, imaš bombardiranje porukama koje te jednostavno nije li to I mogu ja samo dodati, samo na ovo njegovo što sam ti reći sad samo što se Meni... SMS je radi, radi još uvijek, ali ono, troši resursi GSM poprilično, niko ti ne garantira kada će je cijelo vrijeme otvoren gdje god da dođem da se spoji na internet. To je neki ideal za mene. Ja volim da je ono, e, laptop dio mog tijela, ali nije. Znači, ponekad imam laptop zatvoren u ruksaku i imam mobil. I većina ljudi ima mobitel. Ja volim ono, u tom smislu moći koristiti mobitel kao ono real time ono, komunikacijski device. I ovo je mogućnost, znači da, da je neko ponudio, ja Genijalno bi bilo da su GSM provideri ovakve servise dali po defaultu, ali nisu zato što su kurvini sinovi u oligopolima koji ono neće nikad takve stvari davati ili daju mu kapaj, u takvi servisi se neće nikad ni pojaviti. A mi smo ovaj da to da Zato što, zato što Twitter nema te resurse da je pa da, ali Twitter to mora plaćati, Twitter mora plaćati kurvinim sinovi. Ali meni, ne, meni Google plaća eh, notifi SMS notificationne za Google Calendar. Slažem samo e. još jedna stvar, ljudi, Twitter je ovdje nebitan. Postoji jaliku u kojem možete dobiti SMS-ove, ono, koliko hoćete, ono, nema, nema limita. Ajde, zaboravimo da je to Twitter. Znači, ono što mene zanima je, ono, servis koji će povezati različite komunikacijske ono, device, u ovom slučaju mobitel, i limit mobitela je 140, to je 160 karaktera, i koji god to servis napravi na sličan način kao i da mi više nego što mi daje Twitter, to je bolji, ono, bolji servis. Kad bi svih 60 Ali mi sam reći da se vrati, na svoju Sve ljudi ne pređu, tebi to zapravo neće biti korisno. Pa ja sam na početku rekao, da za mene nova tehnologija ljudi koji koriste tu tehnologiju da moraju imati neku kritičnu znači, masu. Ja nagovaram, sorry, ja sam nagovaram i da nam preći na jeliku. ali... sam malo, malo 60, piše ti, a mene je folova 69. Mogu ja sad reći svoje mišljenje malo, malo složenije ismisla. Ajme reći, e, Twitter, ajme reći da funkcionira u svemu ovom što si ti rekao, ali u principu bazira se na zastarjeloj tehnologiji koja je proprietari, e, ovisnih operaterima i ja ne želim ima to, ja želim imati internet na mobitelu, a ne Twitter koji će mi preko SMS-a, a to me podsjeća na sve moguće, na, evo, na tuneliranje cijelog interneta kroz počeo 80 samo zato što ti to profit dopuštao. Od prilike taj nivo osobnosti. Ali, ne znam, ja na što je možeš da radi s svi. Ok, da. Snimaš. Što je najbolje, se moram složiti s Moja mama ima SMS i koristi. I kao zato to je jedan, to je jedan ne želim, ali ono, ono što je stvarnost je da, a, a, da u Hrvatskoj svi ispod 35 godina imaju mobitel. Ok, gotovo si Da, ok, <laughs> sorry. ok, dakle, e, nismo zapravo zaključili šta je sljedeće, osim što smo zaključili da zapravo nemamo, da se zapravo palimo na te neke integracije razno raznih načina povezivanja, iako nismo sasvim sigurni šta ćemo s njima. Nismo ni dotakli MP3 i sinkronizaciju sa, sa MP3 playerima, što da neko od vas ima iPod ili Mi to radi bez beda. Mi Stvarno radi, to je jedno tajno iPoda. iPoda sa Apple... iTunes. Kako se zove Sa iTunes, da. iTunes, iTunes, ne moraš iPod iTunes. Ne, ali za iTunes stvarno radi ter najbolju poslušam pola, pa ono... Aha, to. Ono sinkronizacija... Da kaže koliko stvari, ne da možeš prebaciti fajl. Da. E, email koristimo u oblaku, podatke stavljamo svugdje i nemamo jednoliko rješenje. Ne sinkroniziramo svoj adres zvuk sa mobitelom, nadam se zato što to zapravo išlo i različite e, želimo, želimo, želimo i želimo integracije koje nemamo, nemamo nemamo, ono, nemamo, ono, a kad i dođe neka ti protvite, onda se rastopi. I zapravo nemamo dobar način filtriranja podataka. Je to fair sounding? Imam ja pitanje za tebe. Šta bi za tebe bio ono, zadnja verzija? Meni je recimo genijalna tehnologija, mislim da je u genijalnim uvjetima nastala, uh, eh, news, no kako se zove? NNTP. Što ti misliš, što bi NSSP? Šta? NSSP. Ne, NTP kao protokol, kao ono... Odgovor tvoje pitanje NSSP. Tvoje pitanje je vjerojatno što je zamijenilo NTP. Ne, ne, ne, ne, što je zamijenilo, nego što bi ti danas dodao NTP-u, pošto ja mislim da je on nastao u genijalnim uvjetima, da je izvrstan odgovor i da smo ga napustili ono bez veze i da u stvari gomilu stvari koje danas vidimo kao probleme, da smo da smo to nadograđivali, danas bi imali genijalan, ono, genijalan komunikacijski kanal. Mene zanima šta bi ti dodala NTP-u, pa da bi on bio za današnji dan. Ne znam, znate, news grupe i to. E, bo, bojim se da je... Kroz postanje... Ok, e, korak nazad. NTP je drugačiji model od svih ovih kanala koje sad koristimo. S jedne strane, NNTP računa da se poruke repliciraju u svim čvorovima na kojima se čini. To je zapravo, zapravo nije skalo, da budemo sasvim iskreni. NTP server je danas i još uvijek postoji, ne bih vjerovao. Moji kolega nam ne, ne mene održavaju karnetom uznet server. Ja ih koristim preko Google. Da, ali poanta je da ti nema, nema nade da ti održavaš danas. Dakle, da se razumijem, uznet ne koristi nitko ko nije bio na internetu 95. ali ne zna da postoji u jednom trenutku Usenet je bio preplavljen spremom i onda su svi pobjegli na sljedeći next best thing koji, je, koji se danas zove Facebook. A tada se zvao ko zna šta. Um, tako da, takav model kao takav nije skalabilan za toliko ljudi koliko bi ga trebalo koristiti da bi danas bio koristan. Uh, druga stvar sa Usenetom koja je također zanimljiva je da poruke na Usenetu su nestaju ima lifetime pod. One se ekspajaju ili različitim politikama, ali u pravilu se ekspajaju. I to je, bio, to bio veliki problem kad se prvi puta pojavio Zveža Ljubos, koji je zapravo bio pretraživač i imao arhivu od 95. na ovom. Zato što su ljudi zapravo naučili da poruke na uznetu nestaju. I da zapravo ne možeš naći flame war mene i nekoga iz 97. A zapravo možeš. sad ima tu arhivu i uzme to e, Tako da mislim da nema nade. A zapravo najjednostavnije za NNDP je reći da je to zapravo javni metod. Jer zapravo jest. pogledaš gledaš protokol, on je toliko sličan SNTP-u, osim što se čuva na serveru što možeš... To je zapravo kod da imaš šerani njima folder. Otprilike tako iz kojeg poruke nestaju nakon da držiš na pa da, genijalna stvar sa tipa, sa njuzima meni je da kad pokreneš neku raspravu, da ako ju postaš na veći broj tipa grupa, da u stvari ljudi koji ju vide u jednoj grupi neće da vidjeti u drugoj. U tom smislu se smanjuje ovo... Zato što, je, da, zato što stvarno poruka ima jedinstveni Točno. I, I onda u principu i druga stvar je da ga možeš, da je to kao email, a, odgovaraš na njega mailom, možeš ga dobiti ono prilike u mail klijent, i u stvari je sto puta bolji nego bilo koji web forum. ono, napredan je sistem neke diskusije, ono, digitalne ono, diskusije, ali mi smo napravili sedam koraka naziv, pa sad ti web forumi će ga možda nekad stići, ali vrlo vjerojatno da ga uopće neće stići. Da će se ljudi prebaciti u 140 karaktera razloga, a da u stvari neće dočekati pravi ono software za diskusiju. Ali mogu ti odgovoriti na jedno drugo pitanje to je gdje se NNTP danas koristi. E, većina dobrih mail arhiva recimo ima NNTP slučaj. I to je nekako, i to je meni recimo, ja ga zapravo malo ne koristim tako, ja mislim čak da ne čitam jedan pravu, nijednu pravu user grupu, ali čitam neke mail arhive NNTP-om, zato što mi, ne mi plaše taj expiry, ako ga ne čitam neko vrijeme te poruke će nestati neće ga zatrpati njih. A s druge strane, to su zapravo mailing liste, tako da su po, po formatu su kompatibilne sa NTP-om i trade-ovi koje bi inače dobili u mailing lideru su mi sad u NTP p-a -u. Ali, kao tako, onaj isti Johnny Odell iz priče od prije je pokušavao koristiti NTP za ono što mi, za što mi danas koristimo blogove zapravo je jedino što je dodao NTP-u je zapravo ono što bismo mi danas nazvali tabovi. <laughs> Ali zapravo formatirao je subject tako da je imao nešto što je zapravo bila tema, mi da danas rekli tada popaliti pa nešto. Dakle, da zapravo nije savršen, ali, ali mislim da, mislim da nam se zapravo više sviđa zato što je sličan mailu nego zato što je zapravo više. Nekako imamo i ono taj poriv da ono što smo naučili na mailu od jedan put kako je kako lijepo funkcionira i ovdje, a zapravo nije pravo rješenje. Tu bi ja rekao ipak da je RSS feed bolji zbog toga što zbog toga što se može subscribe od ovog subscribe da će povući to. Iako mene kod RSS da smeta to što ne mogu povući sve. RSS feedovi su obično pet za. Da, da, da, da. A šta misliš na prelazu na XML to je gender?